เช่นเอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอ เรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัย แม่เสรียงที่รัก สุเวจ้ะมีอะไรเหรอศีลา มาทำอะไรแถวนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้แล้วมาทำไมจะเก็บเห็ดเหรอก็เดินเตะๆมาเห็นเห็ดพวกนี้มันโตดี เก็บไว้พรุ่งนี้มาเลยนี้ก็ยังได้ แล้วมายืนเหม่อลอยหรือไง อ่ะ ก็ทำนองนั้นน่ะ มีอะไรในใจหรือเปล่า ตกลงเธอแต่งงานกับหมูซอเปล่ะ เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมที่ทำให้พี่มายืนซึมมาฮะคือว่าพี่เฮ้อคำอะไรเหรอ ตกลงรับขมากมันหรือเปล่า เห็นว่าหอบเงินทองมาเยอะนี่ ขำจริงๆเลย ว่าไงล่ะศีลาเอาแต่หัวเราะแบบนี้ขำพี่อ่ะ จะให้ร้องไห้หรือยังไงเล่าไม่เห็นมีอะไรน่าขำเลยก็ดูท่าทางของพี่สิ เหมือนกับคนหมดอะไรตายอยาก อย่างนั้นน่ะ ก็พี่เป็นห่วงนี่นา ใครๆก็รู้ ว่าไอ้มูซอน่ะ มันเป็นคนยังไง พ่อของมันก็ค้ายาเสพติดใครๆก็รู้พูดไปนะพี่ ทำไมอ่ะมันเรื่องจริงอ่ะเราไม่มีหลักฐานจะไปทำอะไรเขาได้เล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้เลยเนี่ยพูดไปก็เหมือนปักปลำเขานะ อืม ถ้าอย่างนั้นทำไมเขารวยนักล่ะเขาอาจจะทำค้าขายอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ก็ได้ นั่นน่ะแหละขายยาเสพติดละ ไม่พูดดีกว่าเอาก็ได้ไม่พูดก็ได้ เออแล้วเนี่ย ถ้าฉันแต่งงานกับใครสักคน จะต้องผ่านความพอใจจากพี่ซูเวใช่ไหมฉันหวังดีนะ ฉันรู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ คุณเทพนะ่ะเขารักเธอมากนะศิลา คุณเทพใช่ไหมที่พี่สุเวยินดีให้ฉันคบหาด้วยอะ่ะ พี่ว่าเขาดีกับเธอเสมอต้นเสมอปลายดีอะ่ะเหรอ แล้วเธอล่ะ ฉันทำไมอะ่ะ เธอคิดยังไงคุณเทพนะยังไม่ได้คิดอะไรเลยนะ แล้วเขาว่าไงมั่ง คือพี่หมายความว่า เขาบอกรักเธอหรือยัง พี่สุเวถามอะไรก็ไม่รู้สิ ฉันก็เขินเป็นเหมือนกันนะ ขอโทษนะ ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เขินนะช่างเธอไม่เป็นไรหรอกจ้ะถ้าเธอไม่ตอบก็ไม่เป็นไร พี่ไม่ต้องการคำตอบหรอกแค่อยากจะรู้ เขาคิดยังไงกับเธอ เขามีแผนการชีวิตยังไงต่อไป เพราะเขาหันมานับถือคริสอย่างพวกเราแล้ว เขาคิดจะแต่งงานกับเธอ แล้วอยู่กับเธอบนดอยแห่งนี้ใช่ไหม ายความว่าเขายังไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอ คือว่า ว่าไงเออเขาก็เกินเกินเอาไว้เหมือนกันนะ ว่าเขาอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่น เขาอยากจะได้ผู้หญิงที่เขารักด้วย หัวใจ ไม่ใช่เพราะเงินทองของเขาเท่านั้น เขาเคยผิดหวังเรื่องความรักมาแล้ว หลายครั้งแล้วด้วยค่ะ เขาถึงต้องคิดมากกว่าคนอื่นๆนะ่ะแต่เขาก็พอใจฉันแล้วนะ เขาบอกว่าระหว่างเราน่าจะเดินไปด้วยกันได้ พี่ยินดีด้วยนะศิลา ยินดีอะไรเหรอจ๊ะก็ยินดีที่เขาบอกรักเธอไง ไหนบอกรักจี้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะ นั่นแหละสิ่งที่เขาพูดออกมานั่นแหละเป็นการบอกรักแบบหนึ่งของผู้ชายล่ะจริงเหรอจริงสิแหมพี่สุเว พูดเหมือนกับตัวเองเนี่ย เคยมีประสบการณ์บอกรักใครมาแล้วอย่างนั้นแหละ ก็คือว่าบอกมานะพี่สุเวพี่เคยบอกรักใครอะฮะว่าไง จะบอกหรือไม่บอกฮะไม่บอกหรอกไม่บอกเหรอ นี่นหละจีเลอยนี่นี่นี่นี่นี่ว่าไง จะบอกไหมบอกไม่ได้ทำไมเล่า เพราะคนที่พี่รักน่ะเขามีคนรักแล้วล่ะ มีคนรักแล้วเหรอ อืมเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่รู้มาก่อนว่าพี่รักเธออย่างนั้นเหรอจ๊ะไม่รู้สิถ้าจะไม่รู้ก็ได้มั้งคือเราสนิทกันมากอ่ะ สนิทจนไม่รู้ว่าอะไรคือเรื่องของความรัก อะไรคือเรื่องของเออจะพูดอะไรดีอ่ะ มันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าเข้าใจไหมอืม เข้าใจแล้วค่ะ อะไรจะเข้าใจง่ายขนาดนั้นนะก็เข้าใจจริงๆ นี่ อ๋อ เข้าใจก็เข้าใจ จ้ะแต่ไม่เป็นไรหรอก เห็นเธอมีความสุขพี่ก็สุขใจแล้วล่ะ พี่สุเบะเป็นผู้เสียสละจริง ๆ เลยนะเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม พี่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือเลย ให้ได้ทุกอย่าง แม้แต่ชีวิตตัวเองเลยนะเนี่ย ขนาดนั้นเลยเหรอ อ้าวรู้ว่าไม่จริงล่ะ ไม่รู้สิ พี่ก็ทำเท่าที่ทำได้อะไม่ได้เหลือบากกว่าแรงอะไร นั่นแหละ พี่ให้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ให้กัน อย่างเช่นอะไร ก็อย่างที่พี่ให้เลือดคุณเทพไง พี่น่ะไม่ดีรอเลยนะ แล้วพี่ก็วิ่งไปตามหมออีก ตั้งกว่าห้าสิบกิโลอ่ะพี่ยังไม่เคยหวั่นเลย ขอถามหน่อยสิ มีใครอ่ะ กล้าทำอย่างพี่ได้บ้างคงไม่มีหรอก ไม่จริงหรอก ลองคนอื่นมาอยู่ตรงหน้าพี่ เขาก็ต้องทำอย่างพี่เหมือนกันนะ่ะ เชื่อสิ พี่ก็ดีอย่างนี้แหละ ขอให้พี่เจอผู้หญิงดีๆ แล้วก็มีความสุขด้วยกันนะจ๊ะ มันจะมีโอกาสเจออีกเหรอศิลา เพราะคนที่เราต้องการนั้นน่ะ เราเจอแล้ว แต่เรากับเขาไม่ได้เป็นเนื้อคู่กัน เพราะเขามีรักแล้ว รักที่สมบูรณ์มาก และเขาก็ไม่มีวันหันกลับมาสนใจเราด้วย อย่างเธอไงล่ะนี่เธอไม่รู้ตัวแล้วเหรอว่าพี่คิดยังไงกับเธอ มันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่า เธอแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เท่านั้นเอง แต่ไม่เป็นไรหรอก ถึงเธอจะแกล้งเป็นไม่รู้ก็จริง พี่ก็ขออวยพรให้ความรักของเธอกับคุณเทพมีแต่ความสุข พระเจ้าทรงอวยพรให้ทั้งคู่ด้วยเถิด ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment องซึ้งถึงไมตรีเธอคงมองซึ้งถึงความหวังดี ตาเธอมองไม่ซึ้งถึงความบูชาว่าฉันศรัทธาเพียงใดน้ำหยดลงหิน ทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่อนอ่อนของเธอทำดูสิ่งใดฉันไม่สะทกสะท้านสะเทือนเหมือนหัวใจ ฉัน ไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขา กันรอแล้วแล้วยังเฝ้ารอเขารอเขารอเขารอเขารอ งโชคดีเท่าไรที่ยังหายใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนดีพร้อมใจวาดไว้และสุดท้ายก็พบเธอ เจอคนที่เป็นครื่งมืึ่ง ฉันเสียน้ำตาไปเท่าไรเกือบจะท้อจนกลัวจะลองคบใครโทษฟ้าโทษโชคชะตาโหดร้าย มองตัวเองไม่มีค่าใดที่ยังหายใจอยู่คงเพราะรอวันนี้รอคนดีพร้อมมันใจวาดไว้แต่สุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็น Chiwitika. พร้อมมันใจวาดไว้และสุดท้ายก็พบเธอเจอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดได้เจอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจ เหมือนได้รับของขวัญจากฟ้าส่งเธอลงมาให้หัวใจได้เรีย say sing ควัญล้ำค่ายิ่งใหญ่ มองเห็นได้อยู่เสมอ เพราะเธอสวยงามที่ใจและสำหรับฉัน มันคือความอัศจรรย์เหลือเกินบางคราวเธอคงอัดเลอไป ความงามตามใครไม่ใช่เธอ จะลองมองความเป็นเธอที่ซ่อนไว้มันทำให้เธอยิ่งสวยงามมันทำให้ฉันยิ่งรักเธอตรงที่เธอเป็นเธออย่างที่ฉันเห็นที่จริงแล้วความ มอเพราะเธอสวยงามที่ใจและสำหรับฉัน มันคือความอัศจรรย์มอมองเห็นได้ด้วยใจ และรับรู้ได้ด้วยตาว่าเธอคือของขวัญล้ำค่ายิ่งใหญ่ มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจและสำหรับฉัน มันคือความอัศจรรย์

หน่อยสิบุเกเองมีอะไรกับข้ากันแน่ เองเปิดประตูก่อนเถอะ ข้ามีเรื่องสำคัญอยากจะบอกเอง เดี๋ยวนี้เลยเหรอ ก็ใช่นะสิ รู้เองไม่กล้าเปิดประตูเองกลัวข้ามากอย่างนั้นเหรอฮะทำไมข้าจะต้องไปกลัวเองด้วยล่ะ เองไม่ได้ชิผีนี่นะ เป็นคนแท้ๆจะกลัวไปทำไมกัน ก็นั่นน่ะสิถ้างั้นเองรีบเปิดประตูสิ เออเออเออ จะเปิดประตูเดี๋ยวนี้แหละ อ่ะ เปิดประตูให้ละ มีอะไรก็ว่าไป อ่ะ รับไป เฮ้ย นั่นอะไรอ่ะ อยู่ดีๆ ก็โยนห่อผ้าลงบนโต๊ะน่ะ เอ็งอยากรู้ก็เปิดดูเองสิ ห่อผ้าด้วยผ้าลายดอกยกซะด้วย อะไรกันน่ะ ก็เปิดดูสิ ก็ได้ก็ได้ก็ได้ จะเปิดเดี๋ยวนี้แหละ ว้าย เงินทองอู้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ กันน่ะมูซอ เองเอาเงินทองโยนใส่หน้าข้าทำไมฮะเอ็งอยากได้ไหมล่ะโธ่เองนี่ก็ถามแปลกๆวะ เงินทองมีใครไม่อยากได้มั่งล่ะ เองจ้องแววตาข้าสิ ข้าว่านะ ถ้าข้าไปส่องกระจกดูแววตาตัวเองในตอนนี้แล้วล่ะก็ จะต้องลุกวาวด้วยความตื่นตาตื่นใจมากเชละโอ้โห เงินทองเยอะแยะไปหมดเลย ถ้าเองอยากได้ง่ายนิดเดียว อะไร เป็นเมียข้าเดี๋ยวนี้ ฮะว่าไงนะ เอ็ง เอ็งพูดว่าไงนะ มูซอ ข้าพูดออกชัดเจน ข้ายกให้หมดเลย เป็นเมียข้าแค่นี้แหละว้ายอย่านะมูซอ เป็นนะเป็นได้ แต่ต้องไม่วู่วามนะ ทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีจ้ะ หมายความว่าเอ็งยอมรับข้าเป็นว่าที่ผัวแล้วใช่ไหมเออก็คือว่า เอ็งรักข้าใช่ไหม ออพูดก็พูดเถอะนะมูซอข้าน่ะ เห็นใจเองมากชะละ เองกับข้ามันหัวอกเดียวกัน รักคนที่เขาไม่รักเรา ก็ต้องช้ำใจอย่างนี้แหละ แล้วไงอ่ะ ก็ไม่แล้วไงหรอก เองรักใครฮะจะใครซะอีกแล้วก็ซูเวเหรอ อืมอ๋อข้าเข้าใจแล้วล่ะไอ้ซูเวไปรักศีลาเหมือนกัน ใช่แล้ว แต่เองยังมีความหวังนี่นะ ความหวังอะไร ก็ศีลาไปรักหนุ่มบางกอกนั่นใช่ไหมล่ะไอ้สุเวมันก็ต้องอกหักอยู่ดี เพราะฉะนั้น เองก็มีสิทธิ์ไปดามหัวใจของมันได้ ไม่เหมือนข้าข้าไม่รู้จะให้ใครมาดามหัวใจให้แล้ว ดูสิ ขนาดหอบเงินหอบทองมาให้เองเองยังไม่อยากรับเลยแหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมูซอ เงินทองใครมั่ง มันไม่อยากได้อะเองได้ยินไหม ได้ยินอะไรเหรอ เสียงกลืนน้ำลายเฮือกๆจากลำคอของข้าน่ะได้ยินมาได้ยินแล้ว นี่แหละ มันเป็นอาการของคนหิวเงินทองชาวละพูดเป็นเล่นไปได้พูดจริง ๆนะมูซอ ฉันนะนะอยากได้มากเลยล่ะงั้นก็ตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลย ถ้าเองตกลง เราจะไปบวชด้วยกันเลย ฮะ เดี๋ยวนี้เหรอ อืมไม่ได้หรอกเห็นไหมล่ะ เองก็ยังรอไอซูเวอยู่ดีแหละคนอย่างข้า ก็คงจะเป็นคนสุดท้ายที่ผู้หญิงจะเลือกละมั้ง เออมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ อย่าคิดมากสิ ข้าต้องคิดนะ ถ้าข้าให้เองรอ มันก็ดูกระไรอยู่ แต่ว่า เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ข้าจะรอดูศีลากับคุณเทพก่อนนะ ถ้าพวกเขาลงเอยกันได้จริง ๆ เรื่องของข้ากับเองอะ่ะก็อาจจะต้องพับใส่กลุไป ยังไงซะข้าก็ต้องอยู่เพื่อเป็นกำลังใจให้ซูเวอะ่ะ อย่าน้อยใจไปเลยนะมูซอ พระเจ้าทรงเห็นใจ ยังไงพระเจ้าก็ต้องช่วยเองแน่นอน แน่ใจเหรอ แน่ใจสิ เองจะต้องใจเย็นให้มากที่สุด ห้ามอารมณ์ร้อน ความรักนะ่ะต้องรู้จักทนุถนอม ไม่ผลีผลาม ไม่ชิงสุกก่อนหาม เข้าใจใช่ไหมอืมเข้าใจ ข้าจะรอวันนั้น วิเศษไปเลย มูซอ ถ้าซูเวไปลงเอยกับคนอื่น ข้าไม่บิดพลิ้วเองแน่ ภาวนาให้พระเจ้าทรงช่วยนะ คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้ โปรดเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมาย แสดงความคิดเห็นของคุณ มาถึงเราที่ตู้ปอนอสิบอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ห้าหมื่นหรือส่งที่ SMS 082 033 5951 ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามา ทางเราจะจัดส่งหนังสือ หรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการละครวิทยุยังไม่สายเกินไป ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ในวันเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้ สวัสดีครับ